Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Իրադրությունն առաջնագծում եւ Արցախի շուրջ անցնող շաբաթվա ընթացքում 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը Նորայր Սողոմոնյան Յուրաքանչյուր Էնվեր Փաշաուն իր Հակոբ Մելքումյանը Արցախցի զորավարի գործունեությունն ու նվիրական առաքելությունը Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարում Արցախում Սպորտային միության կապի զորքերի գեներալը մեր համերկրացի Ռուբեն Գաբրիելյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպերների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը Արցախայցյան նկատմամբ դիմել է սեփական էությանը բնորոշ հերթական նոր սադրանքի շրջափակման փակելով Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ իրականում բոլորիս հասկանալի պատճառներով դեկտեմբերի 12-ի առավոտից օրեր շարունակ ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Բերձորի միջանցքը, խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության եւ հումանիտար այլ իրավունքները։ Աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Դեկտեմբերի 13-ին ադրբեջանական կողմը շարունակելով շրջափակման քաղաքականությունը մի քանի օրով արգելափակել է նաև Հայաստանից Արցախ եկող գազամատակարարումը։ Երկրամասը կանգնեցնելով նաև էներգետիկ եւ դրանից բխող լուրջ ճգնաժամի առաջ։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունների, անցնող շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հերթական ապատեղեկատվությունն այն մասին, Թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անցնող ժամանակահատվածում կրակ են բացել Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալը Հանուն հայրենիքի անմահացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վարպահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հայրենանց պաշտպաներ դաստիարակելու նպատակով Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք 2020 թվականի Արցախյան գոյապայքարում արտիրոսված տղաներին, նրանց խրագործություններին, տեղի ունեցած հիշարժամարտական դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ, բայց միաժամանակ բազմաթիվ ընդհանրություններով նվիրական պատմություն է։ Մի կյանքի պատմություն, ճիրականացված երազանքներով ու իրականության բազմաժանր գույներով։ Հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալ ակնարկում կանդրադառնանք Նուրայր Սողոմոնյան մարդու եւ զինվորականի կերպարին։ Վայոց ձորի մարզի Սմբատաբերդի փեշերին ծվարած Արտաբույն գյուղի իր տամբակում տարիներ անց նորայրը հավանաբար իր արվեստանոցը կհիմներ եւ այս փոքրիկ գյուղը գուցե հենց դրանով հայտնի կդառնար աշխարհին որպես ականավոր նկարչի ծննդավայր սակայն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից նորայրը գյուղի հերոսն է եւ Արտաբույնքն այսուհետ կհիշվի որպես հայրենիքի համար իր կյանքը նվիրաբերած մի քաշ տղայի ծննդավայր նորայրը փոքր տարիքից նկարել էր սիրում լույսի ու ստվերի համատեղման վարպետ էր Մայրն էլ որ թումանկությունը հիշում է դեր վաղ հասակից։ 6 տարի սովորել է Եղեգնաձորի գեղանկարչության բաժին, ստացել դիպլոմ։ 2019 թվականին ընդունվեց Երևանի Պետական համալսարանի Խաչատուր Աբովյանի համալսարանի գեղանկարչության բաժին, զորակոչվեց բանակ, ցավոք չկարողացավ հետ վերադառնալ շարունակել ուսումը։ Ավելին տեսնելու շնորհք ուներ։ Աշխարհն ու երևույթներն այլ կերպ էր դիտում։ Անկալում ու զգում, եւ երևի պատահական չէր, որ Նորայրի զինվորական ծառայության ընթացքում մտրեց դիպուկահարի մասնագիտությունը։ Նորայր Սողոմոնյանը զոհվեց հենց պատերազմի առաջին օրը։ Ջրականում տեղակայված զորամասի պահպանության տեղամասի իսկ ստորաբաժանմանը վստահված մարտական դիրքի պաշտպանական մարտերում։ Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար հետմահու ապարքեվատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ 1 տարի 4 ամսվա ծառայող էր ժամկետային ծառայող ջրականի եւ երբեք ու երբեք չի դժգոհել ծառայությունից։ Վերջին բարերը որ ասեց, դե մամ լավ մնացեք, վաղը երևի կզանգեմ։ Քարորյա պատերազմից հետո շատ էր ողջորվել Ռոբերտ Աբաչյանի կերպարով։ Զորակոչվելուց առաջ Ռոբերտի դիմանկարներ նկարել ու նվիրել դպրոցին, որտեղ սովորել էր։ Ռոբերտը Նորայրի հերոսն էր։ Մայրը Տիկին Սյուզին վստահ է։ Նորայրն էլ միջև վերջին պահը մարտնչել է, ազնազոհաբար կատարելով իր մարտական խնդիրը։ Իրապես նա ծնվել էր որպես հայրենասեր եւ քարորիա պատերազմի ժամանակ երբ կյաժը բոլորիս հայտնի կյաժը զոհվեց իրեն պայթեցնելով եւ դիրքը չհանձնելով եւ այդ հայտնի տեսանյութից հետո ասած իսկական տղան ինքն էր որ իր դիրքը չթողեց Այս տարի հուլիսի 1-ին նորայրը կդառնար 22 տարեկան։ Խորհրդանշական այդ օրը արեստանոցի փոխարեն Տամբակում բացվեց Նորայրի տուն թանգարանը, որի ցուցասրահում Նորայրի աշխատանքներն են, անznական իրերը, նրա պատմությունը, որն այսօհետ սերունդների համար հայրենանվիրումի օրինակ ու դաս է լինելու։ Յուրաքանչյուր Էնվեր Փաշա ունի իր Հակոբ Մելքումյանը Հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում սեփական հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում եւ ժողովրդի ղձերի իրականացման գործընթացում աչքի են ընկել բազմաթիվ հայրենիքներ։ Նրանց օրինակով տասնամյակներ շարունակ սերունդներ են դաստիարակվել, դառնալով հայրենիքի նվիրյալ պաշտպաններ։ Այդպիսի անհատականություններից մեկն էլ Հակոբ Մելքումյանն է, ով խորհրդային միության ժողովրդների շարքում իր անուրանալի ներդրումն է ունեցել երկրի պաշտպանունակության համանապնդման եւ զինված ուժերի կայացման գործընթացում հատկապես այնպիսի հերավոր տարածաշրջաններում, որտեղ ամուր չէին խորթայի միության հիմքերը։ Ընդհանուր առմամբ նա տարբեր պաշտոններում միջև կյանքի վերջը իր զգալի ավանդն է բերել մեր ընդհանուր հայրենիքի զարգացման գործում։ Բանակ հաղորդաշարի ընթացքում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը, նրանց խրագործություններին, հայրենանվեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Հակոբ Մելքումյանի կենսագործունեության մեջ առանձնանում է նաև մեկ այլ ուշագրավ հայրենանվիրումի դրվագ, որի մասին կխոսենք մեր այսօրվա Յուրաքանչյուր Էնվեր-փաշա ունի իր Հակոբ Մելքումյանը ակնարկում։ Հակոբ Արշակի Մելքումյանը ծնվել է 1885 թվականին Արցախի նախկին Վարանդագավառի ներկայիս ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Խերխան բնակավայրում, գյուղացու ընտանիքում։ Ֆորմայից հետո պատանի Հակոբը մոր հետ տեղափոխվում է Աշխաբադ։ Այստեղ ընդունում է տեղի արական գիմնազիան, որն ավարտելուց հետո 1907 թվականին զորակոչվում է ցարական բանակ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսելու ժամանակ Մելքումյանի զորամասը գտնվում էր Արեմտյան ռազմաճակատում, որտեղ նա աչքի է ընկնում քաջությամբ, արժանանում Գեորգիևյան խաչի ու մի շարք այլ պարգևների, եւ որպես բացառություն նշանակում է Կազակային հեծյալ դիվիզիայի էսկադրոնի հրամանատար։ 1919 թվականի վերջերից Հակոբը նշանակվում է առաջին Թուրքեստանյան դիվիզիայի առաջին բրիգադի հրամանատար։ Մասնակցել է Բուխարայի գրավմանը 1920-ից 23 թվականներին բազմաշների խմբերի ոչնչացմանը։ 1921 թվականին արժանացել է Կարմիր դրոշի իշխանանշանի։ Թուրքեստանում բազմաշների դեմ մղած կռիվներում, ինչպես Հակոբ Մելքումյանն է խոստովանել իր բացառիկ հարցազրույցներից մեկում, բախտին ճպտաց ու մի անգամ եւս հնարավորություն տվեց ուղղել Էնվերին ոչնչացնելու հարցում թույլ տրված ճակատագրական սխալս։ Հատկանշենք, Էնվեր Փաշան երիտ Թուրքիայի ռազմական նախարարներ, հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից թերևս միակը, ով չհամակերպվեց իր կուսակցության ամոթալի պարտության հետ։ Նա երկար դեգիրեց Եվրոպայում, փորձեց իրաշահել գերմանացիներին ծառայեց անգլիական հետախուզությանը։ Մոսկվայի միջև անգամ կոմունիստ ձևացավ, եւ քանի որ ոչ միտեղ նրա մեծամոլությունը հագուրտ չստացավ, որոշեց անցնել միջին Ասիա։ Էնվերն իր նպատակները չէր ཐակցնում՝ գլխավորել բազմաշների մամեդական ծայրահեղականների խռովությունը, միացնել Պամիրից գրիմ ձգվող տարածքները՝ Իրանը, Աղվանստանը, Բուխարան ու իրեն հրճակել Խալիվ։ Իհարկե նա չէր խոստովանում, թե քաղաքակիրթ աշխարհն ինքնակամ թողնելու, Թուրքեստանում ապաստանելու բուն պատճառներից մեկն էլ հայ վիրիժառուներից խույս տալն ու հետքերը կորցնելն է։ Վերջին երկու տարում հայերի գնդակները Բերլին, Ռոմ, Թիֆլիս, Պոլիս ուր ասես հասնում թիրախները դիպուկ խոցում էին։ Ըստ Հակոբ Մելքումյանի, Էնվերը բազմաշների շարքային հրամանատար չէր։ Գերմանիայում ստացած ռազմական կրթությունը, պատերազմի մարտական փորձը եւ վերջապես իր զորքի քանակական գերազանցությունը նրան վտանգավոր հակառակորդ էր դարձնում։ Նրա դրոշի տակ 17000 ընտիր հեծյալներ էին, իսկ ես ունեի 1500 հեծյալ եւ 800 հետևակային։ Հակառակորդի քանակական գերազանցության գործոնը չեզոքացնելու համար վճռեցի անակնկալ հարձակվել լուսաբացին։ Մուշուշի քողով ծածկված մենք հան նկատուն թուփ մտեցանք հակառակորդին։ Երբ սայերի գագաթին փայլատակեց արևը եւ մուշուշը ծրվեց, հերադիտակով կոֆրուն գշլաղի ծայրին երևաց նրա վրանը, ոսկեզոծ կիսալուսնով դրոշը վրան։ Ես ուրախացա։ Դա նշանակում էր, որ ընվերը ճոկատի հետ է։ Սարաղամիշում ես նրան կորցրել էի։ Այստեղ չպիտի ճողոբրեր։ Հարկ է նշել, որ Մելքումյանն ընդգրկված չէր Նեմեսիս գախնի կազմակերպության մեջ, բայց նա նույնպես գաղափարական վրիժառու էր, ում համար հայ ազգի այդ ոսոխին սպանելը նաև պատվախնդրություն էր, քանի որ մեկ անգամ 1915 թվականի հունվարին Սարիղամիշի մերձակայքում պարտված Էնվերե զորքի մնացորդներով փախուստի է դիմել մարտի դաշտից։ Մելքումյանն էլ կազակների հեծելավաշտով սկսել էր հետապնդել նրան։ Նրանց հասնելով Մելքումյանը լսում է հայերեն զրույց, եւ մտածելով թե սխալվել է, կանգնեցնում է հետապնդումը։ Հետո է իմանում, որ Էնվերն իր ազնական պահակախումբը կազմում էր հայերից։ Նրա վկայությամբ, ինչը հավաստվում է նաև այլ նյութերով, խորթային երկրի ղեկավարությունը շահագրգռված էր Էնվերին անպայմանորեն կենթանի գերի վերցնելով ու Մոսկվային ոչ վիճակում փոխանցելով։ Սույնի առիթով իրար են հաջորդել ինչպես Լենինի, այնպես էլ Տրոցկու ու Ստալինի հերագրերը։ Մելքումյանի վկայմամբ վերջին հերագիրը եղել է բանակային միավորման հրամանատար Ոսկանյանցի կողմից որտեղ եղել է կարճ հիշեցում մեր ժողովրդի կյանքում մենվերի ունեցած բացառիկ դերի մասին ու պահանջ հերագիրը կարդալուց հետո ոչնչացնել։ Մելքումյանը հավաստում է, որ հերագիրի ընթերցումից հետո իր համար པարզ է եղել, որ իր ռազմական ղեկավարն ու հայրենակիցը հակառակ խորթային երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարների պահանջների իրեն տվել է խիստ հստակցություն հանրարական։ Հայ ժողովրդի դահճի պատժի իրականացումը չանձնել երրորդ անձին։ Այս ամենից հետո արդեն կարելի է պատկերացնել, թե ինչ բացառիկ պատասխանատվությամբ է Հակոբ Արշակի Մելքումյան Յակով Արկադիևիչ Մելքումով բարձրաստիճան սպան ի կատար ածել ճակատագրով իրեն վերապահված առաքելությունը։ Տեղնուտեղը կանչեցի հետախուզության հրամանատար Սարուխանովին եւ հայերեն ասացի. «Ընվերն ինձ պետք է միայն մեռած»։ Իմ հրամանով հրետանին կրակ բացեց։ Տշնամին չդիմացավ։ Ընվերն առանց խալաթի եւ օտաբոբիկ փախավ լեռները։ Չես փախչի արյունարբու։ Քողողջին իմ ժողովրդի արյունն է։ Երթվեցի ես։ 25 վերստ մենք նրան հետապնդում էինք։ Հասանք Չեգեն Ղշլաղի փողոցները։ Մենք սպանեցինք ոչ թե իսլամի բանակների գլխավոր հրամանատարին, այլ պարզապես Դահիճենվերին։ Նրա անձնական կնիքը իսլամի բոլոր զորքերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Խալիֆի Փեսա եւ Մուհամեդի տեղապահ այսպես էր ստորագրում Էնվերը. «Վերցրի ես, իսկ անձնական Ղուրանը եւ ոսկեզոծ խալաթը հանձնեցի իշխանություններին»։ Հատուցումս անխուսափելի էր։ Այդ առաջադրանքը փայլուն կատարելու համար Մելքումովին ապարգևատրում են Կարմիր դրոշի երկրորդ շքանշանով։ 1924 թվականին նա նշանակում է Թուրքեստանյան հեծելազորային բրիգադի 8-րդ ստորաբաժանման հրամանատար։ 1924-ից 31 թվականներին նրա ղեկավարած ստորաբաժանումը Տաջիկստանում եւ Թուրքմենիայում ոչնչացնում է բասմանչության մնացուկներին։ 1934-ից 37 թվականներին Մելքումյանը զբաղեցնում էր Միջինասիական ռազմական օկրուգի ղեկավարի օկնականի պաշտոնը։ 1960 թվականին նա Թուրքենստանցիների վերտարությամբ գիրք է հրատարակել, Սովետական բանակի պայեստի գեներալ լեյտենանտ Մելքումովը մահացել է 1962 թվականին։ Մոսկվայի Նովոդևիչի գերեզմանատանը գտնվող նրա շիրիմի վրա ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության կողմից կանգնեցվել է խիզախ զորահրամանատարի ու լեգենդար հերոսի հուշարձանը։ Պետք է ասել, որ հուշարձանը կանգնեցված նաև Հարազատ Խերխան գյուղում։ Մի քանի տարի առաջ էլ Մելքումյանի թորը եկել էր Պապի գյուղը։ Տեսել է իրենց պապական կանգուն տունը, Բավականին լավ տպավորություններով նա վերադարձել է Մոսկվա, խոստանալով, որ կրկին կայցելի այդքան ջերմություն փոխանցող գյուղը։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Այս մասին տեղեկանում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրություններից։ Դեկտեմբերի 12-ին ադրբեջանական կողմը շրջափակել է Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհը։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը բանակցություններ է վարում ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ իրավիճակը կայունացնելու եւ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը համար 7 դիտակետի մոտ ապաշրջափակելու նպատակով։ Նշված է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ զորախմբի կողմից բարեկեցություն է իրականացվել 4 ուղություններով՝ Մարտունու, Մարտակերտի շրջաններում եւ Շուշիի շրջանում։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներ-սակրավորական խմբերը շարունակում են օբյեկտների եւ տեղանքի ականաձերծումը։ Ռուսական խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրերում։ ԽՍՀՄ կապի զորքերի գեներալը Ռուբեն Գաբրիելյանը ծնվել է 1912 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Խունուշինակ գյուղում։ Եղել է կապի զորքերի գեներալ լեյտենանտ։ 1931 թվականին Ռուբեն Գաբրիելյանը ինքնակամ ընդունում է Կարմիր բանակ։ Ավարտել է երիտասարդ հրամանատարների դպրոցը, իսկ 1933 թվականին ռադիոդասընթացների դպրոցը։ Հետո երիտասարդ հրամանատարը ստանձնեց հրամանատարական պարտավորություններ երկրորդ Կովկասյան դիվիզիայի կապի միավորումներում։ 1937 թվականին նա անցնում է աշխատանքի Անդրկովկասի զինվորական շտաբի շրջանում։ 1938 թվականի հոկտեմբերին ավակ լեյտենանտի կոչումով նշանակվել է Խարկովյան կապի ռազմական ուսումնարանի վաշտի հրամանատար։ 1940 թվականին կապիտանի կոչումով նշանակում է ռադիոինժեներ Անդրկովկասյան ռազմական շրջանի տանկային դիվիզիայում, որը կենտրոնացած էր Էջմիածնում։ 1941 թվականին նշանակվում է կապի հրամանատարի ավակ տեղակալ Երևանի առանձին մեխանիզացված կորպուսում, որի հիման վրա ստեղծում է 47-րդ բանակը։ 1941 թվականի հունիսից 47-րդ բանակի կազմում մասնակցում է հայրենական պատերազմին, որպես կապի հրամանատարի ավակ տեղակալ։ 1941 թվականին մասնակցել է 47-րդ բանակի տեղակայմանը Իրանում, սովետական կառավարության որոշման համաձայն սահմաններն այնտեղից պաշտպանելու համար։ 1941 թվականի սեպտեմբերին գտնվելով Թեհրանի տեղակայման վայրում անձամբ բարեհաջող կատարել է 47-րդ բանակի շտաբի հանձնարարությունը։ 1941 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին 47-րդ բանակի հետ միասին տեղափոխվում է Օջոնիկիձե քաղաք, ապա Թամանյան թերակղզի, որտեղ Ղրիմյան եւ Հյուսիսկովկասյան ֆրոնտների կազմը մասնակցել է պաշտպանական մարտերի մինչև 1942 թվականի մայիսի 20-ը։ Ղրիմյան թերակղզու մարտերում կարողացել է կապ ապահովել ցարյաստիճան բարդ իրավիճակներում։ Նովորոսիսկի մոտակայքում կարողանում է կրակահերթերից փրկել հատուկ նշանակության կապի ջոկատը, ու այդ ցաներ իրավիճակում անձամբ ապահովելով ռադիոկապ։ 1943 թվականի դեկտեմբերին 47-րդ բանակի հետ միասին անցել է Բելարուսական ֆրոնտի հրամանատարության տակ, որը մասնակցել է Բելարուսի, Լեհաստանի, Չեխոսլովակիայի ազատագրմանն ու Բերլինի գրավմանը։ Հայրենական պատերազմն ավարտել է գնդապետի կոչումով 47-րդ բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալի պաշտոնում։ Հետպատերազմյան տարիներին 1946 թվականի հունվար, 1950 թվականի դեկտեմբեր ամիսներին եղել է կորպուսի կապի պետ։ 1950 թվականի դեկտեմբերից Գերմանիայում սովետական զորքերի կապի պետ։ 1952 թվականին ուղարկվել է Բաքվի անդրկովկասյան ռազմական շրջան։ 1955 թվականի դեկտեմբերին նշանակվել է Ռումինիայի առանձին մեխանիզացված բանակի կապի զորքերի հրամանատար։ 1959-ից 64 թվականներին հերրավոր արևելյան բանակի կապի զորքերի հրամանատար։ 1964-ից 69 թվականներին Բելարուսյան ռազմական շրջանի կապի զորքերի հրամանատար 1969-ից 71 թվականներին Գերմանիայում սովետական բանակի կապերի զորքերի հրամանատար եղել է Մինսկ քաղաքի падգամավոր 1958 թվականին արժանացել է գեներալ-մայորի իսկ 1968 թվականին կապի բանակի գեներալ-լեյտենանտի կոչման պաշտոնաթող է եղել 1971 թվականին Պարգևատրվել է Կարմիր դրոշի 2